honetan entzuleak eh, eta mendi lastegetaz areko gira entzuleak eta pantxika atxaldeon. Atxaldeon, holatz, atxaldeon guzieri eta ospakizun bat, ospatuko dugu US Nafarroak dola amar urte federal biko txapela irabazi zuela eta ospatuko dute berek ere eh, laster heldu den eh, ez aste buruntan ondokoan hortaz mintzatzeko gurekin Antion Sechal orduan jokolaria zinen, atxaldeon Antion? Bai, atxaldeon deneri. Eta miren txu, bizkaisipi, zu zertan zinen ordean? Eh, Segitzale. <laughs> Segitzale eta komentatzale ere. Komentatzale, eman zenuen finala, goetzen zira? Ah, ba, ba. Ja. Ba bikain. Eta bidean dugu beste zesal bat, eh, matin zesal, berarekin mendia ipatuko dugu, bastandajak elkarteko bulegoko kidea baita, eta uh, beraz bastandajak elkarteak antolatzen dituen maratoiak, eta erdi maratoiak, horbiltzen ari dira, izen emaiteak ere, idekiak dira, arekin sola seginen dugu Mendiaza. Eta entzuleak horretarazten dugu zuen galderak egiten lan dituzuela, zuzenean gure estudiotara deitzen eh, baldin badu zuen, eh, iruleiko egatzean gira gaurkoan, eta telefono zenbakia 0 bost, bost behatzi, iru zazpi amalau, ameka dugula, eta txioen kondu ere begipean dugula, jokoz kanpo helbidearekin, Pantxika. Uri da, orduan ez eh, duda, zain duko behitu, olatzek Twitter kondu hori. Atxaldeon, uh, Matin Atxalde hon. Hala, mikro hona, entzatko, entzatko gehiago bizan. Ez, dakudur bindu mikroa. Ah. Eh, Hala. Atxalde ah. Ara, hongi etorri. Ez te salbat falta ginoen, eh, main inguru hortan. Errok eh, bizalea zira, Matina, zu ere, biztan dena? Nintzen, dila aspaldi ba. Errok bian jokatua ere? Bai. Jokatu eta horrein segitzen beti. Segitzen beti. Beaz, eh, jara, eh? Amar urte, jadanik, ez nafarroak federal biko eh, titulua ere mantzuela, kontra, amabi, bederatzi. Um, miren txu beraz, zu komentatzaile baitzinen antionekin mintzatuko gira, biztan dena, baina, mm, ze horretzapen duzu egun ortaz? Uh, horretzapena, lehenik, eh, egun biziki beroa, horretzen ez, uh, ikarajiko sapazena, eta ah, eta animaleko jendea hori horitzen izan gelituik uh, eh, eh, piknik egiteko eta eh, kristoin giroa, kantuz eta bide bastegean biziki gozo zinez. Nuntzen finala? Blainaken. Trosa ondoan. bide egin zenuten ordean finala horren jokatzeko. Uh, sekulako giroa autobusak joan ziren pentsatzen dut? Lumpean? Ba, ba, gio nizo joitua izan bat gehiago, baina egia da handanat eh, jonginela ba, eta batzu ere otoz, eta hala. Koloreak, uh, eh, ibez nafagoren, koloreak eh, ageri ziren? Bai, egizazu. Bai, antxon, zu, jokolari bezala, txapeldun bezala, nolako eguna izan bai. Ebe, bai, uh, berdin, demuraren aldetik, asteko biziki beroa eta giroaren aldetik ere, eta eta bai uh, bon uh, eh, jubian ari uh, eh, bon, bizitzen, bizitzen mali madituzu horako egunak uh, bat da eta voilà, uh, uh, jendeak uh, mobilizazioa ohartu ginentzen uh, hartu eta ez bat ere pentsatzen uh, uste, uste nu izan zirela um, ogoi uh, pixka bat gutiago eta gehi ez dakit zomat, uh, eh, oto, eta voilà, hor ikusi ginoen, uh, be, zerbait... Uh, eh. Olako, nola gaiten da, giro berezi bat sortu zela? Bai, zenta bo, gainera, er, erdi finala, eta finala, bon, erdi finaletik hasi zen, zenta erdi finala ere uh, kampuan zen, uh, zen godenz erriana, eta hor ere izan ziren autobus, uh, autobus handana bat, eta final ordena eta final zortzigarrenak nahi dozu uh, eh, derbiak ziren, izan ziren uh, eh, perrorade eta bokale. Beraz, hor, bon, etzen autobusik zen eta partidak urbil urbil ziren, uh, eh, baina jendea etorri zen ere, me, bon, gero autobusko kopuru hori ikusten duzulaik, hor uh, bon, duzu jendea torriko ba, da. Eh. baita. E, e, Prezeski, ez dakite, eh, komparatzen alden, eh, bai gertatu den bezala joan den aste buruan, zen, bai kolorezen, jende hainit, e, giroa, duniani igarazin ere hula izan zen, zuek egin zinuten gauza bera, sartu zinezten gero ospatzeko? Uh, bai, bai, sartu ginen, uh, bon, egon ginen bultat uh, igainean, gero, bon, nora ez, uh, anlageletan, Eta gero sartu ginen, sartu ginen bai, bai, bazen besta bat bai gogin antolatua. bai gogin zen. Hor segitu ginen gaua bai. Aintzinetik, Antion, errian eta dendetan eta bai? eta kitz ez dut alako joitzapenik. Nik ere ez, ez. Berba, izan, baziren, bai, zomaitzu pentsatzen, baina ez dut... Ez, nik ez, ez dut alako... Ez, ez, ez, ez, egin hori garazi. Ez dakit ez dakit nola den federa. Autobus gehiagoan. nola, nola, kondatu hori, nahi dut jakin. ez ah, dakit, ez dakit. Nola, nola. Antxonek nire hori ikio kondatuko du, eh? Ez, ez, arribatu ginen autobus gainean, uh, gain gainean, hor garazirat eh, hubiltzen, hor denak igan ginen autobus gainerat, eta... Ah. Autobus teilatu hori. Eh, autobus gainera? Bajatu. Ze autobus zan? Bajatu etxe mendi. Andresari baina. <laughs> Ados. E, nolakoa da trofeoa? Bezurezkoa da, uh, eh, askia egiten du, eh, ez da egiten, met, metra bat uh, gora eta eta ez da egiten, jurgeita eta zurezkoa, eta gainean bada bada hori, be, bukli horaz, dakit uh, zertaz den, ne? Urrezkoa. Zitai gu urrezkoa ez. Nola e, e, ez. Eta itzuli behar duzu hori edo eh, itzultzen duzu, ondoko ba, Egiten dute, eh, bai, eh, egiten dute gero taldeari eh, kopia bat. Kopia bat, baina hori egiazkoa itzultzen. Baina egiazkoa, bera. Uh, izena gehitzen dute aldi oro. Bai, Txapelduna bai. izena da, eta... Et, baina gero urte bat ez atxikitzen da. Eta, eta gero individualki badira medaiak edo... Medaiak. Medaiak. Bai, medaiak. Eta gero ukan ginuen uh, aukera uh, individualki bat mm, norbaitek proposatzen zuen berriz uh, buklier horiek berriz egitea uh, ah, bai. tipiago uh, eta uh, nahi, nahi bagenituen erosi erosten agenituen. Voilà. Eta, galdin bai, zinguen? Uh, zura jaskar jaskar jaskar jaskar jaskar jaskar jaskar Besta, polit, besta polita, me bon, finala bera tinkoa izan zen, ez, ama bi eh, pentsatzen dut, eski eh, tinko zen edo ez? Miren komentatzen baitzin nuen. Uai, hori ertela zu, uh, ba, ba, ba, jakimina handia zen, ba, baina gio, etzen olako euh, balentria euh, balentri handirik ere, uh, entxe gu eta ba, finala bat, euh, den bezala, beti tinko, uh, bakotsak bere uh, alderdian, ala, defentsainitz, eta... Botzak aldu zinuen azoka. <clears throat> Sobujo, ba, ez palima zen lehen ondotik sobujo. Zuk ere entzineko miren pixka bat entxua, edo presio pixka bat, zale eh, gisa zakit zaleak ere nola bizi zuten. Eh? Ez da utzotzen nik ezanen, eh, boz, atletik ez, Ez ez, bogero bazen egiro, eh, jent, ala eksikatze... Ba- bala, zaleak, bat dira, zale puntakoak, beraz, eh, iru, iru egunenako zutenak loiten, eh, eh, eh eta bat dira batzu ere... Igezitutu lako, lako batzuk ezautzen, eh, gero... Bon, bai, ba, jona dira esteko. Ba, ba, ba, badira, iduriz. Oartu gira, ikusi dugu. Um, jokulari gisa, zer ekartzen du titulu batek? Uh, CV-an, uh, kurrikulum vitaen? Hor uh, fitxik, zebearen zata, eh? behar bat gazte bat entzat edo gora uh, pixka bat gehiago ez dakit, me Baina ez ez, horretzapenak abarte eta pasatu ginuen uh, eh, denbora osoa eta hori eta gero behiz eta gero uh, horren biara eta bon, irauten duz gauza bat hor udan uda zen, beraz uh, erriko joan ginen ere E, bara, izan ginen horretzen zure peleko bestetarat uh, buklier horrekin. Erakusteko? Zikiroa? Uh, e, e, bazen, uh, bazen uh, joko alari bat uh, arizena eta beraz... Uh, arizena. Arizena bai gurekin uh, eta txapelduna izan zena eta... Gure pelekoa? Ah, bai. Ados, ados. Eta beraz bere uh, joan ginen uh, bestetarat... Euh, uh, denak, eh, ala, eh, ah, afaltzera. Ah, jokalari erriko bestetara eta zinezta? Zitu, erri guziak egin, eh, zomaitzu, bai. Uda, zaila izan behar zen, ez? Bo, gazte zinezta? Gazte ginen, gazte ginen. Gazte ginen, gazte ginen. Gazte Berba, nah, ez dut uste nafajoari ba? ere ez, ez, ez, Hena ustaz ekartzen duainitz uh, eh, blainak uh, baina blainak enten baitzen. Eta kusi jendea eta... sartzeak ez dira banatuak ere? Ez dakit, berba. Eta horretzapenak batzen duen baizin dituen, behar da azkeran atxikitzen dena gehien, horretzapenak eh, bai. eta menturaz talde hori egintzela, behar badak gaur egun egin lagunak ziste ez dakit? Be, hola, ikusten zularik hango tal mm, gara joktan ari ziren batekin, bon, badakizu, elgarrekin zerbait eh, bai. egin duzu da. Eta... Ah, Arremanetan zieste beti denak... Eh, bai, bon, ez, ez den denak, baina eh, hor uh, apililan egin dugu berriz uh, bazkari bat gure artean. Uh, bon, egin duen gauza bat egin gure artean, eta gero beste gauza bat uh, ekaineren sortikoa egin duguna denen artean. Komparatzen, ala, komparatzen alduzu, adibidez, igoera batekin, uh, ez dakit federal, urte hartan igozin donk? Bai. Uh, edo beste urte baten igo ziste, baina ez duzue ez duzue lortu uh, tituloa komparatzen alda? Uh, bo, hain gehiago da eh, uh, hain eh, gehiago da, bon, bizki kontentzira eta hori baina uh, hor uh, hasi ginen finala uh, garenetan eta baituzu uh, bos partida ustut, uh, bai. partida ginen dituen bon. Erraiten eh, aldaz, gabe. Bai, erraiten aldaz, zuretako eta zu orduko tal, taldearen dako eh, menturaz uh, ebe zuen kirol biziak, gautzen artean kirol biziaren momenturik haundiena uh, izan dara? Ah, bai, bai, bai. Ba, ba, duda, igabe gero badira, badira beste batzu, mea... Hortaz gira gehiago... Hortzin gero ere ez dute, araz dira, seguran profesionalizan edo... Ez, ez, ez, ez. Me, voilà, amatur gisa eta bon, maila aski federalbikoa, bikoa, aski... Bai, da, beraz, uh, voilà. Uh, Demoralia euh, ah, norbait egin jamazuen hori, ba, de, ez ginoen eh, inork euh, sinestuko, Eta berriz bestatze, ospatzeko gogoarekin, beraz, amarrokteren eh, buruan. Eh, aurtengo sasoina ere segitua baituzue, e, gehiago baina nanaia hor duzu, aski entzuten dugu Euskari jati hauetan. E, ez zira ingaizki e, playoff edo kanporaketetarat heldu dira, baina taf, e, zer gertatu da? Ebe, egin dute uh, demoraldi uh, on bat, uh, gaizki hasi ziren, iru, iru lehen galdu ituzte, eta gero uh, berriz piztu dira, uste dut sei edo zazpi segidan uh, irabazi dituztela uh, eta joko, joko ona proposatuz eta azken puntan kalifikatu dira lau, lau garrena eta ara, gero erortzen zira lau garrena aterata uh, beste multsuko lehen batekin, lehen baten kontra eta hor trelizak zen, uh, zinez domaia da zenta partida uh, ona egin zuten uh, joaneko partidan trelizaken kontra, uh, bat bederatzi irabazi zuten Etan galtzen dute irupunduz eh, goita lau bederatzi, eh, azken minutuan hartzen dute gazti bat eta beraz, eh, bon, domaia da, eta eta hori komparatuz, uh, fenik beti uh, senditu dut, kalifikatzen girelaik partida zailena da beti lehena. Final zortzigaren hori? Uh, bai, edo zen finala amasei, amasei garenak. Eta gure, uh, gure, uh, fina, lehena hor, eh, bon, egin duzu sasoi polit bat, kalifikatzen zira, oai da, da ba, gertatzen da, da ba, fin, bonus uh, gixar zen duzu. Beraz... Uh, Zendako da lehena, zenta pixka bat, uh, da, prestxe guzia pixka bat erotzen bai. da, eta zaila, zaila da berriz partitia? Bai, behar Eta beste talde bat, batzu dira ere parean? Bai, eta bara, e, beste e, bara. A priori gero, zailena beti da be, final, final sorti garenekoa zailago da final amasi garenekoa. Bai, nolake bai, me bon, ba, motiz, buruz e, pentsatut e, alderantziz. Mementuntan, aipatuko dugu izantean, endonioan elutzunek gauza bera gaitzen du, zailena izan da hor kalifikatuta gero mm -hmm. ondoko, ondoko partida. Motivazio kondu bada, pentsa bai. dute, uh, gero eta gehiago biltzen zirearik uh, eh, puntara, eta bon, motivazio hau ditzen zauzu. Uztu zu posibile dela berriz horako gauza bat egitea, orain? Nafarroak be... irabaztea federal... Gentsuk be... haiten du bai ez Bai? Bai. Gero, <clears throat> iduritzen zaitere, depentzen dira, manzagun finitzen mani mauzu lehen eh, laugajen horietan, laugarren finitzen mani mauzu edo lehen. Bai, bai, biztan dena. Ara, depentzen du kontra eroriko ziren ere. Ez zuzu... Uh... Eta... Um, Eta, ba, ah, dependitzen du, eh, eh? Ez dakit azpagne eman dezan lehen ziren. Ez dut gana eben, abon, beti, beti obekidak. Hala, obekidak, mm, obekidak. Bai, ba, bai, paperean, eta, paperean azteko Ez ni gehiago hori nintzen, ikusiz eh, errubia nola garatzen den eta mailak nola diren. Eh, Berritz, Nafarroak kolako balentria bat egiten alduen, orain edo haiti goiti, ez dakit uh, den. Gero, ara, federal ez, baina... Eh, ba, ça gâte ici, ça gâte. Mm -hmm. Fédéral bien, ah, ouais, acheté quoi, bon, bisiki ça il a... Bisiki ça il a, il s'en est, il s'en est, il s'en est, Bai, bai, bai, bon, voilà, gero, ez dakit... Eh, ez dakit komparatzen alde, komparatzen alde, eta nafagoa, baina... Mm. Me hueiko federalbia eta dila amak urteko federalbia, iduitzen zat ez dela berdina, ba, o no? Piskat hola zen galdera, bai. Ba, iduitzen zat hola. Nolakoa zen, ahulagoa zen garaian edo azkaragoa? Behidu ditzen bai, eh, federal bateko maila, jadanik zen, eh, piskat, eh, prodebia lehen edo... Ados. Hola? Mm, bai, profe... duzu, eh, profesionaltasunarekin, be, profesionalak gerozta behitiago joiten dira, eta orain be, lehen etzirenak, orain federal batean, profesionalak atxamaiten aldira, talde biziki-biziki azkarrak. Menturaz federal biko talde batzure ez dakit, baituzten jokolari... Bai, bai, jo... Ez deklaratuak menturaz, baina hor badira kasik uh, uh, ez profesionalak, baina gero aipatzen bali dugu zen jan d'Angeli bezalako talde bat, gure mm, naforako mutxuan zen, eta hor zinez, uh, zinez uh, fisikoki eta eta eta duten, fean, ba, haiek nahi dute, fei gaiten dira, eh, iga, nahi zuten, eta ahalak eman dituzte gaiteko, eta jokolariak ere, eh, zinez federal bateko maila dute kasiken. Jezeski, UES Nafarroa federal batean ere ari zana da. Uh, eh, elburu bat da, eh, nahi da berritzigo federal batean. Diakinez, bon, ara, maila gora dela, bidaiak ere desberdinak direla. Eta dirutza ez dela berdina ere. Opurua, doni bane loitzunen ere, ahangura bera dute. Eh, di... Egira, maule, angildu bai. ez dute, ez dute atxekitzen, endaia... Nik pentsatzen dut, uh, parada egaitea, bon, ez dakit... Errefusatzen alean, baina ez da helburu bat hasteko eh, federal batera igaitea eh, nik pentsatzen dut... Uh, ez da, dibidez Saint-Jean, na... Ah, bakatu da bai, bai. Saint-Jean d'Angeli bezala talde bat, janik finkatzen du astapena nahi duela igo eta maiten ditu uh, diruak eta berdiren guziak igaiteko. Hori da. Ez, ez, ez, dira lehen, ez dira lehentasun berdinak. naforak ezin du, ezin ditu jokolariak uh, erosi eta pagatu eta hola, naforak emaiten du bere lehentasuna formakuntzan eta gero gertatzen da, gertatzen da, baina eh, eta hola egin behar du, nire, nire ustez, eh, hola segitu behar du, eta pentsatzen dut federal biko talde on bat dela Nafarroa, eta ala, kalifikatzen alba da, be, bikaina urte guziz. Egarri bat da beti, eh, mm. Xant, bada ara ere esperantza bat, belazken mailakoekin, finalerdiak diokatu behar dituzte igandean, grena den kontra, argelez gazo harapentsatzut, uh, eh, bon, esenditzen da, jara entzuten da, autobusak ere badira, belazke amairakoen uh, eh, susten eh? sinesten duzu eh, horien... Uh... Ah, bai, pentsatzen dut, uh, orain, gainera, <clears throat> horrek uh, ekartzen dutena, da, bon, uh, guk lortu ginoen txapela, baina gero, gero, uh, ere lortu ditu kadet eta eta ez dakit ez berazken, berazken edo balandrat mailan ere beste iru uh, eh, frantziako txapelketa hor uh, eh, amak Ez, ez, ez da berdin talde izan beti, eh? Ez da, ez da talde berdin izan, ez. da. ez da Belazken txapeldun izan dena, ez da ondotik Biko txapeldun izan. Ez, ez izan da lehen eh, txapela federal bikoa, duela marrute, eta geroztik izan dira iru uh, txapela gazte mailetan. Gazte hmm. Eta horrek ekartzen du, uh, Naforok uh, eh, kalifikatzen delaik, uh, orai jokolariek badakite, ba, be, ukan txapelak, eta beraz, uh, be, motivatuak dira uh, gazteak ere kalifikatzen direlarik, uh, nio hoitzen iz, gure kadet eta junior mailetan, bon, uh, kalifikatzen ginelarik, uh, gero, uh, paso egiten ginuen pixka bat, Baina orain uh, agerida hori uh, diferentzia da gazteak kalifikatzen direlarik, uh, zinez motivatuak dira Hai, albezain bat urgun joaiteko, zenta badakite iz, badela uh, iragan hori. Eh, zendako, adibidez, zuek paso iten zinuten, uh, lehen taldea atzelako... Be, ustakit, uh, honetan dutan gauza behar ba, uh, ala, kalifikatu motivazio bizka eta uh, astapenetik, eta horai ikusten duzu, oraiko gaztek, uh, zinez lehen partidan, uh, zinez uh, implikatuak dira, motivatuak, eta eta partidak uh, ez dituzte Berazken, eh, sailekoak beraz, finalerditan, autobusak badirela, errepikatu dut, eh, doni bane garazitik eta baigurritik joanen dira, uste dut, eh, amarraketar ditan, azteko? Hala? Hori da, bai, bai. Sustengatzeko, ere badugu, galde egiten badigu zu, emanen, dautzu egu. Um, doni bane loitzuneri gira, ez, enta zer diozu egertatzen zaiena zara ere zenta zaila da, pentsatzen dut... Espekatu eh, behar da, behar da... Hori gertatuko balin bazitza izuen, doni eban eloitzunek finalerat eh, jokatzeko irabazizuen finalerdia Saint-Jean-Dangeri den kontra, joan igandean, bainan eh, Saint-Jean-Dangerik reklamazio bat egindu, eta beraz, ondori bada, astezkenean erabaki da, berriz jokatu behar duela finalerdia. Doni eloitzunek federal bian, jadanik erdia federal batera egaitea, eta hor beraz, hori gertatzen zaila horrein finalerdian. Zer da zunttzt susena eh, da ez da susena nola biziku sin uten zuek?ker eh, eg nola biziko nine? Eh, lenika.

zera ustartzeak simulatzen dituzte eta e, iduriz lehen lehenko guziak orziren aldaketa bat izan zen, baina sartu zenan lehen lehenkoa zen eta zen jan Angelik egandu e, eh, eh, doinuan galdegin duela e, ustartzeak simulatzea Eta Daniel Otsunoak gaiten du, ez ez, zura galdegin, eh, arbitroa dela trompatu. Ordan egin dute, haste untan eh, bideokonferentziaz eh, bilkura bat, eta, ara, iban ikertu gutiere entzun, entzun dugu haste honetan, eganez berazen agoina, eganez ez ez, arbitroari egiten ez ez, zila simulatu behar hor zirela denak, eta ala ere eh, simulatu ditu. Orduan eh, ez du lertze bat erraiten dute doni loitzunekoek arbitroa eta trebatzailean artean, eta zen jean d'Angelik erraiten du, eh, espres egin dute simulatzea, ala, mhm. ez mm abantailatuak zeiteko. Jakinez, iduriz doni loitzunekoek erraiten dute, hain zinean e, nausiz handirela partida guzian, eta ba, hori da pixka bat. Mhm. Neri, eh, zer uh, d'Angelik uh, reklamazio bat uh, ez nahu bat ere ahitzen eh, ditugu aurten multsuan eta eta ara, eta bai eta bai, hemen uh, gaizki pasatu da bi aldiz Gane Be, zelaian, uh, zelaian joaneko partida antzen eta, eta jokolariak bozinez ahoak hor, uh, eh, nagusitasuna espiritu txarrikoak, eh, mentalitate eh, txarra. Uh, agresiboak. Agresiboak eta baina uh, kaska, ez kaska, baina bekzu, sardeskak, furxetak eta horako gauzak egiten. Oino egiten da hori? Be, han bai, duriz. eta beraz eta eta zuzendaritza eta dirigent laguntzaile guztiak ere uh, bon uh, biziki gainetik hartzen eta bon Eh, itz eh, itxusak emaiten eh, nafarro hori eta bon, hola hola pasatu zen uh, joaneko partida eta gibeleko uh, itzuleko partidan hemen uh, ebe jok, uh, nafarroko jokorariek uh, hori zuten antzia eta beraz hemen ere uh, nahiko gaizki pasatu da uh, zelaian izan da bojuka, bojuka polit bat uh, zuk komentatu duzu orduan, eskari eh, gatienako ez ez ez eh, ez zen ez ez ez dakit. ez zen ez ba, zen bat, Bazen beste parti bat, zen ez zen ez dakit. ez zen ez zen ez zen ez borroka, ez ez Baina gero bukaeran eh, laguntzaileak eta trebatzaileak eh, ziren batere gelitu joan ziren uh, eh, bizki mentalitate txarra haien partetik uh, eta uh, beste uh, eta sumat uh, emaiteko hor be, mm, bezperatik etorri ziren uh, unat eta hori zen uh, urte astapenean, uh, urtsailan edo Eta, ara, jakin dugu dola amabost urte, eh, dola amabost egun, uh, ez zutela oraindik uh, lo egiteko tokia pagatua. Ordein doa. Ordein doa. Hemen gaini. Hemen gaini, bai gurein bai. Eta beraz, uh, bon, uh, arro putzak uh, senditu dira eta ala dira. Eraz, ez hori Horik eh? ondatu eta, eh, imaginatzen aldugu, ze giro izanen den eh, <laughs> berriz final erdia jokatuko dutenean. Ah, bai, izanen da giro biziki txarra zelaian, zelai kampuan, nik, bora, e, nik hona den, baina zelaian irabazi du duen eroitzunek, eta, eta bera da, berak du finalera joaiteko merezia. Hora. Erreklamazio bat egitea, olako arrazoin batengatik, gatik, uh, eh, diru dienez egina zen, ba, doni baino loitzunea isan agusitzen, zen, piskat uh, eh, ikusten bai, duzu hor, mentalitate txarra dugu. Ba, aztuntan bai, aztuntan mintzatu gira, eh, loitzundarekin, bai, eh, jokalari bai, presidente arduratunekin, eta Eta bon, bizka bat injustizia bat senditzen dute, hori eh, itortzen dute, ez dute ulertzen nola oinozik gortuak dira, baina ara, biziki motivatuak joiten dira berritzere logonera igan dutan, zinez eh, nahi dute berritzira bazi, berriz frogatu, be, joan den igandean frogatu utenak, eta bon, ba, diote gehiago presidentearen jarrera bat dela, ez direla menturaz jokalari guziak uh, jokatzeko, berriz jokatzearen alde, Baina, bon, hori ere entoksa den, bon. Bai, bai, bai, presendentea, dibidez, emengo partidan naforen kontra etzen hor, eta igurri zuen Frantziako federakuntzari uh, idu hori gutun bat, nune gaiten zuen uh, nola pasatuz, gaizki pasatu zela, eta, eta, eta bera etzen hor, beraz, uh, bera. Uh, Zinezko gorroto bat bada, hor dion? Uh, bai, me, bon, uh, gaitzituak, gaitzituak, galdu zuten hemen, eta, paso. Paso, zeren eta besta behitza ipatuko dugu, ekainaren emezortzian izanen da. Uh, egita hau ipatu, no kantolatu du lehenik, egita hau ipatu entzin, no kantolatu du xuxen, eh, eh, ez uh, nafarroa elkarteak, zuek, dekolari nafarroa elkarteak, eta elkarte horretan uh, gu la bos pasai jokolarien artean, eh, ez jokolari eta laguntzailean artean eh, anturatzen dugu. Baina uh, eh, US du anturatzen bai. Adesan. Bai. Ba, badea elkarte bat jokolari hoiena edo uh, es, peina edo... Ez, ez, ez. Bada segi zale elkarte bat, baina ara. Bada peina bat, baina errubilari hoiak dira, baina ez da errubilari lotua. Ez tari? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, antolatu duzuela, eh, egun osoko egiteraua, eh, goizetik uh, asiz, are, miren txu, nola basako da? Beaz, eh, askariarekin hasiko da, eh, piskat uh, indahen hartzeko, ahontztasin uh, goizeko Gero bada antolatua unkizak uh, prostak uh, lehiaketa bat, Eh, beraz, eh, unkitze um, lehiak eta bat. Unkizak? Ara, unkizak. Eh? Zer da hori onxusen hori? Ez da... Um, unkizank? Unkizank, unkizak. <laughs> unkizak. E, da, errubia izaiteko ordez, e, a, a, ara, ez dakit, errubiko... Eh, <laughs> Niri pentsarazun dit, aire hartzeetan bada joko bat bakizun. Ba, unkitzea, hori da? Hori da, bai. Eh, Rugbia unkitzea. Ara, eh, plakatu hor dez, hori da. Unkitzu unkitu behar da, eta... Eta horrek nahi du gelitua dela. Baina hor mikstua da. Ara, neskak. Hortako gaiten nuen unkizank, ez da unkizak. Ah, Eta ezkidea interpretatu duzun egin nago. Ezkidea interpretatu duzun egin nago. interpretatu duzun Eta gero ez duzuna ulertu ere da bestia prostar edo zer da hori? Bai. Prostar. Zer da hori? <laughs> Bo hori da... Eh. Super prestige bezala. Super prestij bezala. Ada, songi Iztarien kopa, edo zait. Bai, bai, bai. Espero du trofeo polit bat antolatu duzuela hor ere. Ah, bai, bada, bada frantziako txapeldun izaiten den taldea bezala, bada zur uh, bat, eta taldearen izena, be, markatuko, zizelkatuko dugu, tokia mehtan hor. eta somatiko taldeak dira eta edonok parte hartzen aldu, bon, eskamotiko bai? Eskamotiko eta somatiko... Baina behartua Sei, uh, zela jana. Seiz behartu da erdita erdi edo nola da? Behartu da betki eh, gutienez uh, eh, neska bat zela jan izaitia. Bai, eta egiten dira noiz nahi hori da? Bai, nahi dugularik. larik. Seiz zela ados. Ez ez, ba, bat, bat zelaian. Neskabat. Ah, neskabat. ez, ez, ez, ez, neskabat. ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ba, bai, isa ez gero amak, amakikoa... Eh, Eta egunean berean emaiten alda izena edo... Ez, ez. ez... Eh, jadanik eh, emanak diren edo baden jende edo baden leku edo... ba, lekuak guk ez dituko hainbeste mugatzen, eh? badira jadanik ez dakit laupa bost talde muntatuak direnak, gero nahi genuke mentura zahri batu edo sortzi edo amabi eta bon, gero gehien ez amasei ez dakit lortuko dugun amasai, baina ez bon, dugu fitxik eh, finkatzen mm. hori. Mm -hmm. Zori, eta jaialai, ikusten dute, jaialaiko gibelean diren uh, kirol zelaian, bai. uh, futbol zelaian direnak, Bai, eta rubikoa, ere. Egon ere. Ala, hori, gero nola pasatuko da ez da, hortan gelitzen? Gero eguerditan eh, apetifa, eh, eta eh, xingar eta ogitartekoak eta fritak, bora, la Zemateko taldeak, <laughs> Ez da taldeak. <laughs> Gero behiz hori mater ditan, eh, hasten dira behiz hor, eh, finalak. final fasiak, zer? Eta lauetan... <laughs> Egin gari da, ez dakik guztek da, baina egin gari da, ez deko. Penalupe kruz... Eh, <laughs> zer da hori? Zer da hori? Penalupe kruz eh, txapelketa. Da, ala, lehiak eta bat izanen dena. Eh, etorri behar da jakiteko zer den. Zer da penalitetak utxe egiten dituenak? Bai, e... Gin da, da ikustera. Ez da utxe gimea. Lauetan. Ez da penalitatea utxe gimea. Lauetatik goiti hori. Eta gero finalak lauak eta txapelketan nagusiko prostareko finalak eh, lauak eta Eta gero eh, bostetan eh, sarien banaketa. Ideia da, seiak inguru behiz apetifari lotzia pintxoekin bizitzen. Atzuel behar ba ez dute gelditu aukenen, eh? Hori, hori ere gertaditaike, hori ere. <laughs> Zanen dira olakoak, sigo. Gero, um, zazpieta egoiti, bo, pentsatia da, hola, afari bat, um, paella, um, gasna, eh? hori de guri ama boste eurotan, eta izenak eh, edo um, lehiaketarako edo afarirako, e, maiten aldira, maiten ditut eh, Bai, bai, bai. bai, bai. E, edo maiari 06, irorogoita, emezortzi, amasei, larogoita, sei, eh, eh, emeretzirat, edo beinati deituz, 06, irorogoita, amabi, emezortzi, irorogoita, bost, berrogoita, amairurat. Hala berriz emanen dira, pentsatzen dut, behar ez. Eta ratxean, izanen dira topa malaueko final erdiak, eta hori bai, ideada da... Gara, Ez, ez, ez. Ah, kasik. <laughs> E, ideia da horren eh, behiz e, eh, transmititzia ala, e, pantaila hondi batean, e, batean. kanpoan. E, nahi du, besta delarik ere, behar dela, errukbia begiratu eh? Ahi, ahi da, ere. Ebiak eh, batera gari dira, besta eta jubia. Bai, me, ne, fe, ez dakit, bitxe egiten zain, nire ospakizuna bauzu, eta ah, gelditzen dugu topa maraua Eta geldituko, eh, zelan esaz batzuk eh, begiratuko zuten, beraz, edo etxen, edo, edo, ala. Ba, fari demora, nema den duguna, fari, fari Segitza demora. Segitza idea morratuek ezin dute egon ikusi gabe, berda. Olako zait. Bo. Unxarra. Oa, farian giro hona izanen da, eta izanen dira hor, uh, batzu talde baten hau alde, eta beste batzu uh, eta kontra, eta, eta giro, eh, Eta gainera bat ara, dantzaldi bat gero aratxana. Sekulako taldea ikusi dut, sekulako... Bagarbiga. <laughs> Bagarbiga taldea. <laughs> Ez zen hori, dantzea, sozten ikusi dugu da, zaxan. Facebooken, edo, xare sozialetan emana den bezala, sorpresa ikaragarri bat, zerbait, antziatu nola markatu hazen, mainan... Iste formula bat zen, man. Bai. Eba, biziki jakimina hundia emaiten nahi, baga ah. biga biziki, eh. ah. ikaragarria da. Ikaragarria. Penalupe Cruz bezalako. Bala. Jakimina ekartzen duena. Eta egun osoan, ara ere, egun osoan badira argazkera kosketa, bideo, aurrentza jokoak, eh, musika, ala, dena laitua da, egun gozoa pasatzeko. Agazkera erakusketa bideo eta baina orduko zeraz edo ez bortaz? Bai, bai, bai, bai, egun hortakoa, bai. bai. garai hortakoa. Dora amar urteko balentriaz. izen pedurak barkoitu zuegin augen eh, paperetan. Selfiak. Eta, selfiak eh. eta... <laughs> <laughs> Horren egiten da hori. Nor izan bai. zen final, final hartako eh, izaga, nor markatu zuen, nor? Antion, Antion Zixara? Ah, ez, ez, partida bera nahiko pobrea izan zen, eh, gara ezan, eh, zen eh, hor... Eh, eh atera hori, baina bon, irabazi ginoen irupunduz... Eh, Zun markatu ziren? Azken, etzen entxegurik izan ere, eh, ah, eh ama bi bederatzi eta azken puntan markatu ginoen... Eh, Matin uh, Zelanek eman zuen uh, bon, berrogoi ah. metretatik uh, punpala ester bat. Gara dugu Matin Zelan, Matin Zelan, Zela, beraz. bon. Prostara. Prost, prostara, hori Zelaian eta, eta bestan? Bestana, uff, Ez, eh, eh, <laughs> eh, selfieak egiteko, jakiteko norekin egin selfieak eta... Gure fe, gazte tipi horiek ere noeran, gidatzeko. Hala, orta nutzi behar dugu, ekainaren eme zorzian da, doni bane garazi, nuez Nafarroaren tituluaren amak urteak ospatzeko. bibazuek eta gurekin egigon, mendia izatuko gira, laster. Kainaren amekan azparnen Elisa Beriko musikaldia Lauak eterditan tianko Ibilaldia, marmaueko eskultura bidezkan Bixente loiagen ipuinekin Zazpiontan apeitifa Zortziontan konzertuak apera Antion Lajandaburu eta juper Ordorikarekin Barre berdeak etxe zuritzeiak horriak Jendarme mahmau eta eiartzak antolaturik. Arantzureak Iekozkan posa joa segitzen duzu Euskal Iratietan eta lehen partean errukbia mintzatu gira Nafarroak eh, amar urte beraz Balentria lortu zuela, tituluak erri zuela, base Nafarroa eta orain bigarren partean Pantsika mendira joanen gira Bai, bidagairat, irat joanen gira Are, ez ugun, ez ginen ugun ere lehena eh? ez. <laughs> Bidarain, eh, bastan darrak eh, elkarteak, eh, beraz, bere uh, urte guziko maratoi eta herri maratoiak antolatzen baititu. Matin Zesha, beraz, zu bulegoko kide rikalari edo mendi lasterkaria ere, eh, gaitan aldugu? Mendizale. Mendizale, bo, trebe ala ere. Bo, bo, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta erraitan aldugu janik izen emaiteak asiak direla, Bai, uh, izen emaiteak hasia dira, uh, ez dira oraino denak betiak uh, eh, ogoita batean falta dira egun bat leku betetzeko, iru, iru leku badira eta berreun bat izan emanak eta berrogoita bian, beka berrogoita bian, uh, eh, lau egun leku eta hiru egun bat uh, emanak. Ado, so, maratoiak badu arrakasta gehiago orduan. Eh? Bai, bai, beti, bai. beti gehiago bai. Eta mugatzen duzue, espres... Uh... Be, bai, seguritate mailan eta ez dugu gehiago segurtatzen al, beraz, uh, bora, lasterkari uh, egun batean, bora, gehiago ez dugu ez ginuke nahi eta ez dugu, ez dugu sekortatzen nahi, beraz eh, hortan uh, gaitzen gira. Ba, gero, e, elkartea handia du poieta duzu, ala ere bastandarrak, zomat kide ziste? Iruroko itamar bat kide gira, e, bastandarrak elkartean, eta eta ala. Gero, gero bidagaita hainitz ere heldu dira gure laguntzerat. Eta, egunean berean? Egunean berean, egunta iruroko, egunta iruroko itamar laguntzaile badira. Uh mhm. -huh. Izen emaite behaz indesatu entzat, nola egin behar da? Bastan? Internetez, eh, eh, .fr e, eh, gunean. Gertatzen da egunean berian izenak hartzea edo gehienetan... E, ez, ez, e, dena internetez egiten da eta eta ardura betia dira edo betetxeak eta gero, ara, gero azken mementuan eta ez hartzen... Ora, praktikoago da, justukia intzinetik eh, egina delarik? Ebe, antolatzeko bai, antolatzeko bai, gero lasterka hartzeko ez, me, bora, fe, antolatzeko badakigu zonbat bat izanen den, eta denak prestatzen aldira araberan uh, izen ospetsurik eh, parte hartzaile ezagunik aurten, diadanik izenak emana dituztenetan? Ebe, jasko, jasko irabazleak hor dira, salbu, eh, salbu uh, meka berrogoita biko maratoiko uh, emaztea, ez ez dauko no erantzunik eman, Ler Dubezek, ez du, ez du pitxika ipatu, Gero bestenaz, hogeita uh, bateko bi irapazdunak eta eta jasko magatoiko irapazduna hori zanen dira. Mm. Deitzen ditu zuelarik, eldu eh, dira guztian, eh, bo, ezagunak eh, dira, orai, hemen bi gastaketa Be, bai, ezaguna dira, eta gogotik eldu dira, bora, behin, ala erraiten daukute, behin egiten dutelaik, bora, hartzen dutela, eta berriz egiteko gogoa dute. Ez garrena da, Jusen? Ebe, maratoia bederatzi garrena orten, eta, eta maratoi erdiak emeretzi garrena. E, ara, iruditzen zaidan, badu aspaldi eh, antolatzen duzuela mendi irastaketa bat, beka ogoita bat horrekin hasi zinezten beraz, ogoita bat kilometra. Bai, lehenago denbora, namasei kilometra egiten Amas... zuen, bai, namasei kilometra, eta badu, uh, badu amak bat urte, uh, eh, ogoita bat pasatu gira, eta, Iduetze zen, lehenetan zineztela mendi lasterketak antolatzen edo guti ziren uh, duela urte. Bai, eh, ni demoran nintzen hor, eh? bai, e, lasterkaldi guti ziren eta eta lehenetan, lehenetan ziren, bai. bai. Uai ikusten delarik, zon bat badiren? Uai, aste buru guziez, nahi badar izan, bada autoa. mendi zalea baitzira, zuk autoa egiten duzu, Brezeski? Ba, ba, meni guti ikin aski dute behaz. E, egia da diferentzia alimalea dela guai asteburu guziz bada bai. Eh, ni jende ja ez beste adibidez senditu duzue galtze bat eh, beste lasterketa batzu baitira ondoan bai beste lasterketak baitira ondoan eh, behar da behar da parte hartzaile kopurua partikatu denen artean uh, gutxikora bera Berrogoi kilometroko lasterkaldi bat ez da, bi aste buru segidan egiten beraz beste numait egiten bada zazpiegune nago, eh, ez da, ez gaigo bideraigo egitena gero, eta bon, hola, berda, partikatzen da bai araike. Bai, me antolatzelen artean, artean eh, doji hartzen ziste, edo bada be, antologia bat? be, arauak badira deia, ara, bai, arauak badira, uh, eh, fen, arauak baziren, guai uste dut pixka bat aldatu diren zen, eta hainitze basterkaldi badira antolatzeko, Me dila bizpairu urte, etzen, etzen asteburu berean, uh, larogoi kilometroko Eh, gune batean bi lasterkaldi, uh, ziren bi lasterkaldi antoratzen al. Arauak non dira, uh, prefeturatik horiek dute? prefeturak ditu emaiten paimenak. Ah, aldi ez behar duzuek Bai, bai, bai, bai. Urte guzi ez. Urte Eta behar da, uste dut, uste dut, uh, urriaren uh, lehen haintzin, uh, pausatu urte guziko lasterkaldi guziak. Urte bat leheno? Bai, kasik bai. Ados. Bai. E, eh, berri bat ez da montatzen al... Uh, eh, etetan ordan, berda? Ez, ala, bai. Horritze gira jaz gertatutakoaz, uh, eh, eriotze bat izan baita maleruski eta inahosi ditu jende zuek ere, pentsatzen dut, eh, antolatzaile, antolatzaileak. Uh, nola pasatu da gero, ze gertatu da izan da inkesta bat edo biziki tranquilki ira. Ebe, bai, inkesta, inkesta izan da, ala, eh, afen, normalden bezala ikusteko seguritate mailan eta denak, eh, denak eh, lekuan ez... eta, eta ala, afen, bu galdegina baino beti, afen, orainokoan gehiago, gehiago egiten dugu seguritate mailan, eta, eta ala, ez dugu, ez dugu, ez gira janguratok izan, bairan, bora, beti durugarri den, istripu bat, eta Hala. mendiak, ditu äh, legiak äh, emaitan. Hori da. Hala äh, ere, hori da, eh, segurtasun aldetik, mediku, sokorri, denak horiek errespetatuak dira, eta gehienek egiten dute, denek egiten dute inguru hauetan, bederen? Ebe, bai, e, ikusiz, e, hala, arauak nolakoa diren eta ikusiz zer irriskuten gero, e, segur da, segur da denek, denek ontsa ontsa segitzen dituz dituztela ara horiek eta hola bestela ez dute ez dute antolatuko lastekalderik eta behar dira denak uh, eh, bai kurtsa, kurtsaren baimena galdegiten delaik eta ere behar dira denak eh, denak uh, eh, espikatu eta hola denak behar dira lekian eman lehenago Gertakari horrek baldintzatu du aurtengoa edo bat Be bat ere zen, aurtengoa beste urtetakoa bezala berbera izanen da, eta hola, zen beste urtetan uh, eh, eh, zazpileenak untsa pasatu dira, uh, istripu bat izan da, gero aurtengo, berdin berdina... Iruk askon gertatu zen uh, bezala urte batez? Mai, bai, bai. E, eh, bon, ba, ba, badira, bala, hemen, hemen iruk askon eta hor uh, eh, dian izan ziren, gero urguna goso egitema da, badira... Beti gertatzen diren gauza Beti gertatzen direnak. Atik bada, bero zela, biziki bero zela egun urtean, ba, nik entzun dute, jende batzu erraiten, uda ez da sasoin oberena mendila asterketen zat. Eh, ez, me, bala, guk hor hor sartzen dugu lasterketa hori, zenta, zenta bidagaiko beste eta erik landa antolatzen dugu, eta plazan, plazan oinu badira xapitu handi hori, eta fen, leku, lekua, lekua pres da jenden errezibitzeko, eh, eta, eta E egia da, uda ez dela sasoin ona, zukati bidatzeit dituzu lasterketak? Eh? bai, me, udan ere zeharu den. E, eh, bora, e, eh, dugu eskualtraien batzuitan biziki hoz dela, e, bon, biziki bero ez da sekulan izan, me, gero izaiten aldira ere ere bero ondiak e, zeharu den beti... E, Me zego da ustailan, xantza gehiago badela, bero izaitea. Pirineetan ere, badira, mendi lastarketa initz, udan? Bai, bai. Gura baita, edo bai, Oztan ere bada. Bai, uh, bai Pirineoetan gehiago, bidarrain baino, baina uh, eh, bidarrain ere izaiten alda. Fen jaz izan zen, uh, eh, Oztantzarekin abiatu ziren jaz, bai. euriarekin, eta gero atxaldean bero egin zuen, beraz, beraz uh, ezin da, ezin da, Egan. Ba, aintzinetik egan. Eh, Zegama aizkurriko antolatzeileekin eh, mintzatu baigira aurten, eh, horiek galdegin dietalarik zein, zein izaiten alda jasoina mendila astarketaren ez ez tatzeko, berak jatik deuset. Eguraldia, txaxa, ona, edo zein ez da jasoinik gertakari horren gelditzeko. Mm -hmm. Eh, beraz, eh, hor e, dugu elduden ustailean behitze repikatuko dena, badala ere afera bat ere hasteuntako aktualitatean dena, ezpeetako inapurrak elkartea eh, zigortua izan dela. Zigortua e, mendik askoetako lasterket, lasterketaren zat, bide bat legez kanpo egin duela estimatu baitu zitigiak eta ingurumen elkartek zuten planta bauxatu Zer diozu e, hortaz? Ebe, susen e, eh, nola pasatu den ez dakit, eta eh, apepres ikusten dut eh, bidian nun egin den. bala, gero, gero behar da mendia moldatu, hain e, beste jenderen ere gero behar, da, behar dira gauzak untsa egin, eta denen konzertazioa galdegin, eta denek beren, beren ideiekin, eta... Berda, elgarren artean eh, mendia partikatu eta denen nik uste dut, denen dako badela lekoa eta eta, eta badela manera untra Za hori da gaia nun baite, noren mendia, nok erabiltzen aldu, ze maneretan, uste, zer, zer egiteko eta bai, eh, bai, badira hainitzi ideia diferente eta... Ebon, eh, nik pentsatzen dut mendi aski handia dela denendako eta me denen errespetuz uh, baliatuz Bideak sortze hartio eta erran adibidez uh, ibilbideetan eh, egin uh, dituzue lanak? Ez guk, uh, ez dugu biderik sortzen uh, bideak garbitzen ditugu lehengo gero guk uh, xantza badugu uh, lekua alako koitia, dena, dena lehengo bide zahar eta badira hainitz berriz ideki eta garbitu ditugu me, ez Zubi ere berriz Hala, zubi bat ere berritu dugu, euh, gero iturriak eta sartzen ditugu, bon, pixka bat mendia moldatzen dugu, me, gero, gero ez da behar bat denen guztuko, ez dakit. Me... kaldea, ea mendia moldatu behar den? Be, <laughs> bazuz erantzuna? <laughs> Bazakit, jadanik, eh, jadanik eh, ez mendia, eran dugu erriak eh, modlatu ditugu, urteetan, eh, azken urteetan, oai bideak badira denetan, eta ari gira mendiak atakatzen kakotzen artean? Bai, gero nik pentsatzen dut, be, ez, dire, ez direla moldatu behar, behar direla entretenitu, eta entretenitu jendeak jendek, libroki balia ditzaten, eta eta denen dako, hola, eh, denak e, eta sasutzerat uste ma dira, ez da, mendia berdin baliatzen al, eta hola, gero badira hori no, lekuak nuen ez den jendia sartzen, eta bada, bada ene denen dako, eh, egiteko. Ez da, ere, ba, uste frango mendian ibiltzen dena? Be, bai, bai. Ezagunak dira, bidarai komendiak? Bai, bai. Gerdiz hori ere pasatzen da, eta horaini or, jende ibila, ibila, ibilaldi badira ipagla, ipagatik. E, e, entzuten dituzue jendeak pleni edo kesu, sobera jende bada, e, zer nahi iten dute? E. E, ez, eta hene duriko jendeak gehiago konsientzia haidu hartzen, e, mendia behar dela errespetatu eta garbikia txiki eta hola, e, gero gero gara, hor ezpeletan pasatu dena, ez dakit, eh, bon, bide berri bat egin dute, uh, gero ez dakit behar, ba, edo ez dakit seguritate mailan edo nola zen, eta baimenak eta ez, dakit nola egin dituzten. Me... Bide <clears throat> hori eh, edo um, gune hori uh, klasatua baitzen, ez dakit natura 2000 ustut uh, klasatua zen, ortako uh, zen polemika, afen hortako zen eh, zilo gauztut, eh? E, beraz, beraz, beraz gune hortan eh, ez, ez zuten behar behar izu egitea eta, bo, bera. Mm. Bera, segura eskin, behar da ere ez dakit, babesteko ez dakit lore bat edo ez dakit... Uste dut bai eh, lore bat tza, lore baten, lore baten dako zela, me, hola, bon, bai, loreak ere behar dira, behar dira txiki, bai, normal den bezala, me, behar zuten edo behar zuten denen artean eh, kontzertatu eta eta etxan... Hau joan gabe behar bada entzinetik... Uh, bai, gero, gero, gero behar bada dira beste, beste arazo batu deia jenden artean edo ez da bakarrik liliaren afera edo... Bon, eta gero bada, bakatu, gero bada beste eta... Eta bat diren ez peletan, mena irumila edo... Uh, ara, holako uh, eskaldi masiboak eh, orain eh, ari gira ere Euskal Traiaren episka eh, bat ikusten, ez dira gehiago berreun, men, berreun ibiltari egiten dutenak goiz batez, edo ara, mas, masifikatzen ari da, eta kirola bera masifikatzen ari da, biziki modan da. Bai, segur da, voilà, guk, guk beti, beti nahi izan dugu gure ina txiki, Eh, bon, berda gehiago jende bilduko, ez dakit, eh, bora, gero, gero segur da, hain jende igortzen delarik mendirat, eh, desmasia gehiago egiten dutela, E, egun batez hain jende egiten du, bon, e, gero bakotsak ikusten du bere, bere lekuarekin eta biztanleekin eta mendia baliatzen dutenekin eta Ba, ba, ba, Hala, eh, bat kutsari da. Hauzu errean, hauzuko balean, uh, trail estazio bat uh, dute. Joanen haste buruan zen uh, estrena, horre izan dira kalapita zonbait, ingurumen elkarteak etzirela, sobera kontent, uh, sobera diende ibiliko dela eta desmasiak inendiela. Zuetako trail estazio bat edo zer aldu? O, ongi jaenik, Be, bai. biziki. Be, bai, biziki, biziki, biziki, biziki untsa da, hain izga uzakartzen alditu, uh, kirol mailan, eh, eh, gero, turisma mailan ere, hain jende karraziko ditu, uh, jendeak hemen egonen dira, bizpairu egunen dako, hori uh, behar da konparatu pixka bat, uh, elur, stazio horietan, eski stazio horiek, horietan zer, zer egiten den, eta, jendeak hartzen du eta jendeak plazera hartzen du eta Sigur da, mendia baliatzen duela, me, ola, beti, beti denen... ere... Endia handeatuko da, ola, edo... Enei duriko ez, untsa, gauzak untsa egina badira ez. E, eh, ola, gero... Jezuski, eh, badira uh, eh, seinaretikak, bai? baitu jendea ez dela galtzen al. Ba, ez... Edo ez dira galtzen mendizaleak sekulan. <laughs> Bai, bai, bai, bai. galtzen aldira, ba. Me, ba, gero, gero, bai, gauza, gauza, gauza ona da, gauza ona da, eta eta denen errespetuan egina bada, ez da, ez da problemarik izaiten ala. Mm. Joen zira, eh, entrenatzera edo bide jaiko mendietan egonen zira? Ez, ez, eh, joan ediz bai, kusterat. Konkretuki ki, eh, Pantsika, edo Matxin, ez dut ongi irudikatzen, zeik hartzen duen trail estazioa izaitea, Konkretuki? Ne? Ebe, uh, ene, iduriko, eh, ekarriko uh, duena da, e, izanen da pista bat beherian, izanen dira, izanen dira ibilbide batzu, eta mailaren arabera jendeak, eh, jendeak jakinen duten nora tabian diren, eta... Hori ez da gaur, gaur egun ez da hori, ez da pista bat azpian eta... Ez, ez, ez, ez da ez. E, eh, ez, dira bortzaz bide guziak seinaletikatuak, hor baduzu plano bat. Bakarrik seinaletika historia da? Ez bakarrik, da mailaren arabera, zenbat desnibel, ezagutzen ez duzun leku bat etara bai, joiten zirenean. da hori. Bai, bai, gehiena seinalitika izanen da, ezen eta... Hala, jendek jakinen dute nora joan, eh, zer segitu eta nahi duten itzulia egiteko hola, eh, gaur egun, gaur egun, mendia behar da ere ezagutu edo ezagutzen duen norbaitekin joan uh, ibilbide baten egiteko. Antxona? Eh, behar ba egina da, eh, <clears throat> jendea bideratzeko uh, pixka bat nahi duten uh, tokirat, afen, behar ba ez balimada seinaretikarik edo edora jendeare ba, behar bat badoa nun nahi, ez nora joa itenen, hartzen bide tipi bat, Eta hor uh, eginez uh, eh, fen bideak uh, eh, ongi markatuz eta hola uh, pixka bat ekartzen da jendeare nahi, dugun uh, tokirat ezakit hori zaitzen da ere Iduritzen zaizu uh, disiplina bat badela horreik ere uh, kasu maiten dela gehiago usta karai batez uh, ikusten ziren jaten zen eta botatzen horreik kasu gehiago egiten dela? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, dila, dila amak edo amabost urte, eh, ziren eh, ondarkinak eh, beresten, orain naturalki egiten dira, e, mendizaleak ere berdin egiten du eta bere paperak biltzen ditu. Hala, sola sabeak dela, den neguzien artean untsa ahainatu. Bukatzeko, uh, uste dut, beka ogoita bataren zat, baduzuela egun bat finkatua ekainaren emeretzean. Eh? Bai, ekainaren, ogoit, ekainaren emeretzean ikande goizarekin, beraz, Eh, antolatzen dugu eh, ibilbidearen eh, erakusketa nahi duenaren zat, denentzat, zat, lasterkari edo ez lasterkari, e, ez, da, ibilaldi bat ere, me, bora? Korrika egiteko da, erran ezagun, Ma, bai, mailak antolatuko dituzue, berba? Bai, mailak antolatuko ditugu, e, me, korrika, korrika, korrika egiteko, eta ibilbidea ezagutarazteko jende guziek. Nahi duten, ah. eh? zeten horretan da itzordua? Uh, zazpiak eta horretan uh, eh, bidarraiko plazan. Eta, eta bora, dene, didekia da, gero uh, eh, ustailaren horreta ere ez duenak, eh, ez duenak eginen, etortzen alda ikusteko, heldu den urteko, edo la, ideia ona, Ideia bakarra da, UEZ Nafarroaren amarrurten biara unean dela. Ai antik ez dugu jende handik ukanen. <laughs> eta belazkan uh, eh, taldea finalean izanen dira. Antik ere ez. Memen dizaleak horri zanen dira, ez da dudaik. Milesker guzieri hunara dinik, milesker joko skampo hontan parte harturik, hortan agurtzen zaituztegu denak, agur holatz. Bai, agur eta agurtu haintzin alare emango ditugu gure haste buruntako eh, eh, biztan dena. Gutxi, agaz guti, e, ostira laratxuntan baitugu kirore eman bezala, baina badakizu ere, emeki emeki ari dela behar dira tipitzen, kirolitzok duak ari dira tipitzen, eta beraz eh, ez dugula zuzenekorik zaren ez larun batuntan, eta ez igandeuntan besterik ez zelduden den zureak. den zureak.